i rasprave. Cijenjeni slušatelji, u večerašnjim ogledima donosimo vam esej italijanskog filozofa Đorđa Agambena pod naslovom Što je dispozitiv? U prijevodu Ivana Moleka. Terminološka su pitanja u filozofiji važna. Kako je to jednom kazao filozof prema kojem imam najveće poštovanje, terminologija je poetički moment mišljenja. To ne znači da filozofi moraju svaki put nužno definirati svoje tehničke termine. Platon nije nikada definirao najvažniji od svojih termina ideju. Drugi, međutim, poput Spinoze i Leibnica, radije definiraju more geometriko svoju terminologiju. Hipoteza koju namjeravam predložiti je da riječ dispozitiv jest odlučujući tehnički termin u strategiji Foucaultova mišljenja. Upotrebljava ga često, prije svega od sredine 70. godina kada započinje baviti se onime što naziva guvernmentalite ili vladanje ljudima. Iako tome nikada ne daje pravu definiciju, on se u jednom intervju iz 1977. približava nečemu poput njegove definicije. Ono što ovim imenom nastojim identificirati jest prije svega apsolutno heterogeni sklop koji implicira diskurse, institucije, arhitektonske strukture, regulativne odluke, zakone, administrativne mjere, znanstvene iskaze, filozofijske, moralne i filantropijske propozicije, ukratko rečeno i nerečeno, to su elementi dispozitiva. Dispozitiv je mreža koja se uspostavlja među ovim elementima – Terminom dispozitiv razumijem jednu vrstu, tako reći, formacije, koja je u određenom povijesnom trenutku imala esencijalnu funkciju da odgovori na nešto neodložno. Dispozitiv ima dakle eminentno strategijsku funkciju. Kazao sam da je dispozitiv esencijalno strategijske prirode, što implicira da se radi o određenoj manipulaciji odnosima snaga, o racionalnom zahvatu usmjerenom prema odnosima snaga, bilo da ih upravlja u određenom smjeru, bilo da ih zapriječi ili da ih učvrsti i stavi u upotrebu. Dispozitiv je uvijek upisan u igru moći i istodobno uvijek vezan uz granice znanja, koje proishode iz njega i kojega u jednakoj mjeri uvjetuju. Dispozitiv je upravo to, sklop strategija odnosa sila koji uvjetuje određene tipove znanja i koji je uvjetovan njima. Sažmimo ukratko ove tri točke. To je heterogen skup koji virtualno uključuje bilo što, jezično i nejezično, s podjednakim pravom, diskurse, institucije, zdanja, zakone, policijske mjere, filozofijske propozicije i tako dalje. Dispozitiv osebi je mreža koja se uspostavlja među ovim elementima – Dispozitiv uvijek ima konkretnu strategijsku funkciju i uvijek se upisuje u odnos moći. Kao takav proizlazi iz presjecišta odnosa moći i odnosa znanja. Htio bih sada pokušati naznačiti sumarnu genealogiju ovog termina, prvo unutar Fukova opusa i potom u širem povijesnom kontekstu. Krajem 60. godina, otprilike u vrijeme dok piše arheologiju znanja, s ciljem definiranja predmeta svojih istraživanja, Foucault se ne služi terminom dispozitiv, nego etimologijski bliskim terminom pozitivite, pozitivnost i ovoga puta bez definicije. Često sam se pitao gdje je Foucault pronašao taj termin, sve dok nisam prije nekoliko mjeseci ponovno pročitao esej Žana i Polita – uvod u Hegelovu filozofiju povijesti. Vjerojatno vam je poznat odnos koji je povezivao Foucault s Ipolitom, kojeg ponekad naziva moj učitelj. Ipolit je doista bio njegov nastavnik, prvo dok je bio u završnom razredu liceja Henri Cater i potom u Ecole Normale. Treće poglavlje Ipolitova eseja ima naslov Um i povijest, ideje pozitivnosti i sudbina. On na tom mjestu usredotočuje svoju analizu na dva Hegelova dijela iz takozvanog Bernskog i Frankfurtskog razdoblja 1795-96. Prvo je duh kršćanstva i njegova sudbina, a drugo, odakle dolazi termin koji nas zanima, pozitivnost kršćanske religije. Prema Ipolitu, sudbina i pozitivnost dva su ključna pojma Hegelova mišljenja. Posebno termin pozitivnost ima kod Hegela svoje navlastito mjesto u opreci prirodne religije i pozitivne religije. Dok prirodna religija upućuje na neposredan i opći odnos čovjekova uma prema božanskom, pozitivna ili povijesna religija obuhvaća cijelinu vjerovanja, pravila i rituale koji su individuumu u nekom određenom društvu i nekom određenom povijesnom trenutku nametnuti izvana. Pozitivna religija, piše Hegel u ulomku što ga i citira, implicira čuvstva koja bivaju prinudno utisnuta u duše i ponašanja koja su rezultat odnosa zapovjedi i poslušnosti, te bivaju izvršavana bez nekog izravnog interesa. I pokazuje kako opreka prirode i pozitivnosti odgovara u tom smislu dijalektici između slobode i prinude, te između uma i povijesti. U ulomku koji nije mogao, a da ne pobudi Fukovu znatiželju i koji sadrži nešto više od nagovještaja pojma dispozitiva, on piše – Ovdje je vidljivo problemsko čvorište implicitno u pojmu pozitivnosti i vidljivi su potonji Hegelovi pokušaj da ujedini dijalektički, to je dijalektika koja još nije osvijestila sebe, čisti um, teorijski i prije svega praktični, i pozitivnost, to jest povijesni element. U određenom smislu Hegel pozitivnost smatra zaprekom ljudskoj slobodi i kao takva ona je osuđena. Istražiti pozitivne elemente religije, a može se već pridodati i one društvenog stanja, znači otkriti ono što je u njima prinudno nametnuto ljudima, ono što čini nejasnim čistoću uma, ali u drugom smislu što tijekom razvoja Hegelova mišljenja na koncu prevlada. Pozitivnost mora biti pomirena s umom, koja tada gubi svoj abstraktan karakter i prilagođava se konkretnom bogatstvu života. Razumije se dakle kako se pojam pozitivnosti nalazi u središtu Hegelovih perspektiva. Ako je pozitivnost ime kojeg prema Ipolitu mladi Hegel daje povijesnom elementu sa svom svojom težinom pravila, rituala i institucija što su nametnute pojedincima od strane neke izvanjske moći, ali su tako reći interiorizirani u sustave vjerovanja i čuvstava, Onda Foucault, posuđujući ovaj termin, koji će kasnije postati dispozitiv, zauzima stav spram odlučujućeg problema, koji je i njegov najsvojstveniji problem, odnos između individua kao živih bića i povijesnog elementa, pri čemu je ovaj termin razumljen kao skup institucija, procesa subjektivacije i pravila u kojem se konkretiziraju odnosi moći. Konačan Foucault cilj nije međutim kao kod Hegela, pomirenje dvaju elemenata niti naglašavanje sukoba između njih. Radi se prije o istraživanju konkretnih modusa u kojima pozitivnosti ili dispozitivi djeluju na odnose, mehanizme i igre moći. Treće, trebalo bi sada biti jasno u kojem sam smislu predložio hipotezu da je dispozitiv esencijalan tehnički termin u Fukovu mišljenju. Ne radi se o partikularnom terminu koji referira jedino na ovu ili onu tehnologiju moći. To je opći termin koji ima istu širinu što je prema Ipolitu pozitivnost, ima za mladoga Hegela i unutar Foucaultove strategije počinje zauzimati mjesto onoga što on kritički definira kao univerzalije – kao što vam je poznato, Foucault je uvijek odbijao baviti se onim općim kategorijama ili umskim entitetima koje on naziva upravo univerzalijama, kao što su to država, suverenitet, zakon ili vlast. Ali to ne znači da u njegovu mišljenju nema operativnih pojmova općeg karaktera – Dispozitivi su upravo ono što unutar Fukove strategije zauzima mjesto univerzalija, ne toliko ova ili ona policijska mjera, ova ili ona tehnologija moći, kao ni neka općenitost dobivena abstrakcijom, prije to, kako kaže u intervju iz 1977. mreža koja se uspostavlja među ovim elementima. Ako sada pokušamo ispitati definiciju termina dispozitiv u riječnicima francuskog za opću upotrebu, vidimo da oni razlikuju tri značenja termina. Pravno značenje u užem smislu. Dispozitiv je dio neke presude koji sadrži odluku odjeljenu od obrazloženja, to jest dio sentencije ili zakona koji odlučuje i uređuje. Tehnološko značenje, način na koji su razmješteni dijelovi nekog stroja ili mehanizma i po ekstenziji sam mehanizam. I vojno značenje, cjelina sredstava stavljenih na raspolaganje u skladu s kakvim planom. Sva su tri značenja na neki način prisutna u upotrebi kod Foucaulta. Međutim, riječnici, a posebno oni koji nisu povijesno etimologijskog karaktera, dijele i razdvajaju različita značenja nekog termina. Ova fragmentacija ipak općenito odgovara razvoju i povijesnoj artikulaciji jedinstvenog originalnog značenja i to ne treba gubiti iz vida koje je u slučaju termina dispozitiv to značenje. Kako u općoj upotrebi, tako i u onoj kod Foucaulta izgleda nedvojbeno da termin upućuje na neki sklop praksi i mehanizama istodobno jezičnih i nejezičnih, pravnih, tehničkih i vojnih, koji ima za svrhu da odgovori na neko neodgodivo stanje stvari i da postigne neki više ili manje neposredan učinak. No u sklopu kakve je praktičke ili misaone strategije u kakvom povijesnom kontekstu nastao modern termin. Četvrto, tijekom posljednje tri godine sve sam se više udubljivao u istraživanje čiju svrhu započinjem tek sada nazirati, a mogao bi ga ponešto aproksimativno definirati kao istraživanje teologijske genealogije ekonomije. U prvim stoljećima povijesti crkve, recimo između drugog i šestog stoljeća, grčki je termin oikonomija odigrao u teologiji odlučujuću funkciju. Oikonomija na grčkom znači upravljanje oikosom, kućom i općenitije njezino vođenje, menadžment. Ne radi se, kako kaže Aristotel, o epistemičkoj paradigmi, nego o praktičnoj djelatnosti koja se svakda iznova mora suočiti s nekim problemom i posebnom situacijom. Zašto su crkveni oci osjetili potrebu da uvedu ovaj termin u teologiju? Kako je došlo do toga da se govori o božanskoj ekonomiji? Radilo se upravo tako, o problemu ekstremno delikatnom i od životne važnosti možda o odlučujućem problemu u povijesti kršćanske teologije, o trojstvu. Kada se tijekom drugog stoljeća počelo raspravljati o trojstvu božanskih figura, o ocu, sinu i duhu, nastao je unutar crkve, kako je i bilo za očekivati, iznimno snažan otpor od strane razboritih osoba koje su bile užasnute time da se na taj način pojavljuje rizik ponovnog uvođenja politeizma i poganstva u kršćansku vjeru kako bi uvjerili te tvrdokorne protivnike nazvane monarhijama, jer su bili zagovornici vladavine jednoga, teolozi poput Tertulijana, Hipolita, Ireneja i mnogi drugi nisu pronašli bolje rješenje od onoga da se posluže terminom oikonomija. Njihov njihovi argument bio otprilike ovaj – Bog je po svojem bitku i substanciji zacijelo jedan, ali po svojoj je oikonomija, to jest načinu kako upravlja svojom kućom, svojim životom i stvorenim svijetom, on je međutim trojak. Kao što dobar otac može povjeriti sinu obavljanje određenih funkcija i određenih zadaća, a da zbog toga ne izgubi svoju moć i svoje jedinstvo, tako Bog povjerava Kristu ekonomiju, upravljanje i vladanje ljudskom povijesti – Termin oikonomija postao je tako specijaliziran za označavanje utjelovljenja sina, te ekonomije iskupljenja i spasenja. Zbog toga je u nekim gnostičkim sektama Krist bio prozvan čovjekom ekonomije. Ho antropos tes oikonomijas. Teolozi su se malo pomalo naučili razlikovati diskurs ili logos teologije i logos ekonomije, pa je oikonomija postala tako dispozitiv kojim su trinitarna dogma i ideja o providencijalnoj božanskoj vlasti nad svijetom bili uvedeni u kršćansku vjeru. No, kao što se to često zbiva, rastjep što su ga teolozi na ovaj način nastojali izbjeći i ukloniti na razini Božjeg bitka, pojavio se u formi cezure, koja u Bogu razdvaja bitak i djelovanje, ontologiju i praksu. Djelovanje, ekonomija, ali isto i politika, nema nikakvog temelja u bitku. To je schizofrenija koju teologijska doktrina o ekonomije ostavlja u nasljeđe zapadnoj kulturi. Peto. Držim da ste već i ovim sažetim izlaganjem mogli uvidjeti središnji položaj i važnost funkcije koju je poimanje o ekonomije imalo u kršćanskoj teologiji. Polazeći već od Klementa iz Aleksandrije, ono se spaja s pojmom providnosti i počinje označavati spasiteljsku vlast nad svijetom i ljudskom povijesti. Pa dobro, kako glasi prijevod ovog temeljnog grčkog termina u spisima latinskih otaca? Glasi dispozicio. Latinski termin dispozicio, iz kojeg je izveden naš termin dispozitiv, počinje dakle preuzimati na sebe cjelokupnu složenu semantičku sferu teologijske ekonomije. Dispozitivi o kojima govori Foucault na neki su način povezani s ovim teologijskim nasljeđem. Mogu biti na neki način ponovno dovedeni u odnos s rastjepom koji dijeli i istodobno artikulira u Bogu bitak i praksu, prirodu ili esenciju i operaciju kojom on upravlja i vlada svijetom stvorenja – Termin dispozitiv imenuje ono u čemu i čime se ostvaruje čista djelatnost vlasti bez ikakvog temelja u bitku. Šesto. Jedno od metodologijskih načela što ga stalno slijedim u svojim istraživanjima jest to da nastojim prepoznati u tekstovima i kontekstima na kojima radim ono što je Feuerbach nazvao filozofijskim elementom, to s točkom njihove Entwicklungsfähigkeit, doslovce sposobnost razvoja, lokus i trenutak u kojima su oni sposobni za razvoj. Ipak, kada tumačimo i razlažemo u ovom smislu tekst nekog autora, dolazi trenutak u kojem počinjemo uviđati da ne možemo nastaviti dalje, a da ne prekršimo najelementarnija pravila hermeneutike – to znači da je razlaganje teksta dosegnulo točku neodlučivosti u kojoj postaje nemoguće razlikovati autora i tumača. Premda je to za tumača osobito sretan trenutak, on zna da je tada došlo vrijeme da napusti analizirani tekst i da nastavi svojim putem. Pozivam vas toga da napustimo kontekst filološkog istraživanja Foucaulta u kojem smo se do sada kretali i da smjestimo dispozitive u nov kontekst. Predlažem vam ništa manje nego li opću i obuhvatnu diobu postojećeg u dvije velike skupine ili dva velika razreda. Na jednoj strani živa bića ili substancije, a na drugoj dispozitivi u kojima ona neprekidno ostaju zatočena. Drugim riječima, nadovezujući se na teologijsku terminologiju, na jednoj strani ontologija stvorenja, a na drugoj oikonomija dispozitiva koja nastoji vladati njima i usmjeravati ih prema dobru dodatno uopćavajući već iznimno opsežan razred Fukovih dispozitiva. Nazivaću dispozitivom doslovce sve što na neki način ima sposobnost da zatoči, usmjeri, odredi, zapriječi, modelira, kontrolira i zajamči geste, ponašanja, mnijenja i diskurze živih bića. Dakle, ne samo zatvore, ludnice, panoptikum, škole, ispovijest, tvornice, discipline, pravne mjere i tako dalje, čija je povezanost s moći u određenom smislu očevidna, nego i pero, pisanje, književnost, filozofiju, poljoprivredu, cigaretu, plovidbu, kompjutere, mobilne telefone i zašto ne sam jezik, koji je možda najdrevniji od svih dispozitiva, onaj u kojeg se tisućama i tisućama godina ranije neki primat, vjerojatno bez razumijevanja onoga čemu je išao ususret, nerazborito dopustio uhvatiti. Ako bismo sada trebali ovo rekapitulirati, imamo tako dva velika razreda, živa bića ili substancije i dispozitive, a između njih kao treće subjekte nazivam subjektom ono što rezultira iz odnosa i, tako reći, sukoba prsa o prsa živih bića i dispozitiva. Naravno, izgleda da se substancije i subjekti, kao u staroj metafizici, međusobno preklapaju, ali ne u potpunosti. U tom smislu, na primjer, isti individuum, ista substancija, može biti mjesto mnogostrukih procesa subjektivacije, korisnik mobilnog telefona, internetski surfer, pisac priča, zaljubljenik u tango, antiglobalist i tako dalje i tako dalje. Bezgraničnom rastu dispozitiva u našem vremenu odgovara tako bezgranična proliferacija procesa subjektivacije – to može stvoriti dojam da je kategorija subjektivnosti u našem vremenu poljuljana i da gubi konzistentnost, ali ne radi se, kako bismo bili precizni, o tome da je ona izbrisana ili prevladana, nego o diseminaciji subjektivnosti koja do krajnosti dovodi onaj aspekt maskarade što je oduvijek pratio svaki osobni identitet. Vjerojatno ne bi bilo pogrešno krajnju fazu razvoja kapitalizma u kojoj živimo definirati kao gigantsku akumulaciju i proliferaciju dispozitiva. Naravno, Otkako se homo sapiens pojavio, bilo je dispozitiva, ali moglo bi se reći da danas nema jednog jedinog trenutka u životu individuma koji nije modeliran, kontaminiran i kontroliran kakvim dispozitivom. Na koji se način onda možemo u ovoj situaciji suočiti s problemom? Koju strategiju moramo slijediti u našem svakodnevnom hvatanju u koštac s dispozitivima? Ne radi se jednostavno o tome da se njih uništi, niti, kako netko naivno sugerira, da ih se upotrebljava na ispravan način. Na primjer, budući da živim u Italiji, to jest zemlji u kojoj su geste i ponašanja individua remodelirana od glave do pete, zahvaljujući mobilnim telefonima, uvriježeno nazvanim mobitelima, razvio sam neumoljivu odbojnost prema tom dispozitivu, koji je odnose među osobama učinio još abstraktnijim premda sam se više puta zatekao u mislima kako uništiti ili deaktivirati mobitele, te ukloniti ili barem kazniti i utamničiti one koji se njime služe, ne vjerujem da je to ispravno rješenje problema. Činjenica je da prema svakom očevidu dispozitivi nisu tek neka nezgoda u koju su ljudi slučajno upali, oni imaju svoj korijen u onom istom procesu očovječavanja koji je učinio ljudima one životinje što ih klasificiramo pod rubriku Homo sapiens. Događaj koji je proizveo čovjeka uspostavlja zapravo za živo biće nešto poput rasjepa koji na neki način reproducira rasjep što ga je oikonomija uvela između bitka i djelovanja u Bogu. Taj rasijep razdvaja živo biće od sebe samog i od neposrednog odnosa s vlastitom okolinom, to jest ono što Ekskil i nakon njega Heidegger nazivaju sklopom receptor-dezinhibitor. Raskidom ili prekidom tog odnosa kod živog bića nastaju do sada, što znači sposobnost suspenzije neposrednog odnosa s dezinhibitorima i otvoreno to jest mogućnost spoznaje bića kao bića, mogućnost konstruiranja nekoga svijeta. Ali s ovim je mogućnostima neposredno dana i mogućnost dispozitiva koji napučuju otvoreno instrumentima, predmetima, gadgetima, tricama i kućinama, te tehnologijama svake vrste. Dispozitivima nastoji čovjek u prazno vrtiti životinska ponašanja koja su se odijelila od njega i uživati time otvoreno kao takvo, uživati u biću kao biću. U korijenu svakog dispozitiva stoji, dakle, neka odveć ljudska želja za srećom, a zatočenje i subjektivacija te želje u nekom izdvojenom području uspostavlja specifičnu potenciju dispozitiva. To znači da strategija koju moramo prihvatiti u našem hvatanju u koštac s dispozitivima ne može biti jednostavna. Radi se naime o oslobađanju onoga što je bilo zatočeno i razdvojeno dispozitivima, kako bi bilo restituirano mogućoj zajedničkoj upotrebi. Upravo iz te perspektive sada bih vam htio govoriti o pojmu na kojem sam nedavno započeo raditi. Riječ je o terminu koji dolazi iz područja rimskog prava i religije. Pravo i religija su ne samo u Rimu usko povezani. To je profanacija. Prema rimskom pravu, svete i religijske bile su stvari koje su na neki način pripadale bogovima. Kao takve, one su bile izuzete od slobodne upotrebe i trgovine među ljudima, nisu mogle biti prodavane ili založene, ustupljene za korištenje ili opterećene time da nečemu služe. Svetogrdan je bio svaki čin koji je prekršio ili transgredirao onu njihovu posebnu neraspoloživost, koja ih je čuvala isključivo za nebeske bogove, i tada su one bile nazvane u pravom smislu svetim ili podzemne. U tom su slučaju bile nazvane jednostavno religijskim. Ako je posvetiti sakrare bio termin koji je označavao izlazak stvari iz područja ljudskog prava, onda je profaniranje, obratno, značilo njihovu restituciju u slobodnoj ljudskoj upotrebi. Profanim se, mogao je tako napisati veliki jurist Trebacije, u pravom smislu naziva ono što od svetog ili religijskog, kako je ranije bilo, postaje restituirano za ljudsku upotrebu i vlasništvo. Može se u ovoj perspektivi definirati religijom ono što izuzima stvari, mjesta, životinje ili osobe od opće upotrebe i prenosi ih u neko razdvojeno područje. Ne samo da nema religije bez razdvajanja, nego svako razdvajanje sadrži ili čuva u sebi izvorno religijsku jezgru. Dispozitiv koji obavlja i regulira razdvajanje je žrtvovanje, nizom minucioznih rituala koji se razlikuju od kulture do kulture i koje su Ber i Mos strpljivo popisali, žrtvovanje u svakom slučaju sankcionira prijelaz nečeg profanog u sveto iz ljudskog područja u ono božansko ali ono što je ritualno bilo razdvojeno može biti ritualom restituirano profanom području. Profanacija je protudispozitiv koji u zajedničkoj upotrebi obnavlja ono što je žrtvovanje razdvojilo i odjelilo. Deveto. U ovoj perspektivi izgleda da kapitalizam i moderne figure moći uopćavaju i dovode do krajnosti procese razdvajanja koji definiraju religiju. Ako razmotrimo teologijsku genealogiju dispozitiva koju smo netom ocrtali, koja ih povezuje s kršćanskom paradigmom o ekonomije, to jest božanskom vlašću nad svijetom, onda možemo vidjeti da moderni dispozitivi predstavljaju, međutim, razliku u odnosu na one tradicionalne, što njihovu profanaciju čini posebno problematičnom. Svaki dispozitiv implicira zapravo proces subjektivacije, bez kojeg dispozitiv ne može funkcionirati kao dispozitiv vlasti, već se svodi na puku provedbu nasilja. Foucault je tako pokazao da u disciplinarnom društvu nizom praksi i diskurza, znanja i izvršenja dispozitivi ciljaju stvaranju pokornih, ali slobodnih tijela koja stječu svoj identitet i svoju slobodu subjekata u samom procesu njihova podčinjavanja. Dispozitiv je dakle prije svega stroj koji proizvodi subjektivacije i jedino kao takav ujedno je i stroj upravljanja. Primjer ispovjedi ovdje je prosvjetljujuć. Tvorba zapadnjačke subjektivnosti istodobno rascijepljene i unatoč tome gazdujuće i samouvjerene, nerazdvojna je od više stoljetnog djelovanja kaznenog dispozitiva u kojemu se neko novo ja uspostavlja negacijom i istodobno preuzimanjem staroga. Rascijepljenost subjekta što je provodi kazneni dispozitiv bila je dakle produktivna za novi subjekt koji nalazi svoju istinu u neistini grešnog i odbačenog ja. Analogna se razmatranja mogu napraviti za zatvorski dispozitiv koji proizvodi kao svoju više ili manje nepredviđenu konsekvenciju uspostavljanje subjekta i delikventnog miljeja koji postaje subjekt novih, ovoga puta savršeno kalkuliranih tehnika vlasti. Ono što definira dispozitive s kojima imamo posla u aktualnoj fazi kapitalizma jest to da oni ne djeluju više kroz proizvodnju nekog subjekta, nego kroz procese koje možemo nazvati procesima desubjektivacije. Desubjektivirajući je moment zacijelo bio implicitan svakom procesu subjektivacije i kažnjeničko se ja uspostavljalo, vidjeli smo to, jedino vlastitom negacijom, ali ono što se sada zbiva jest to da procesi subjektivacije i procesi desubjektivacije izgleda postaju međusobno nerazlučni i ne ostavljaju mjesta rekompoziciji nekog novog subjekta, osim u larvalnoj i tako reći spektralnoj formi u neistini subjekta ni na koji se način više ne radi o njegovoj istini. Onaj tko dopušta biti zatočen dispozitivom mobilnog telefona, koji god bio intenzitet pobude koja ga na to potiče, ne stječe zbog toga kakvu novu subjektivnost, nego jedino neki broj s pomoću kojega eventualno može biti kontroliran. Televizijski gledatelj koji provodi svoje večeri pred televizorom ne dobiva u zamjenu za svoju desubjektivaciju ništa doli frustrirajuću masku zapera ili to da je uključen u izračun indeksa gledanosti. Slušali ste esej Đorđa Agambena pod naslovom Što je dispozitiv u prijevodu Ivana Moleka. Čitali Kristina Kiršenhojter i Vjekoslav Madunić. Emisiju snimio Nikola Podkrajac, urednik Leonardo Kovačević.